Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan la yevmiddin. Amma ba'd. Dün hatırlayacak olursanız her aydan 13, 14 ve 15. günlerde oruç tutmak ve diğer nafile pazartesi, perşembe oruçlarına bahsetmiştik. Bugün Allah nasip ederse inşallah İbn Kudam el-Hanbeli Mughni'den e, Kadir gecesine değinecek fasıl demiş. Fi leyletil kadri, kadir gecesi hakkında. وَهِيَ لَيْلَةٌ شَر۪يفَةٌ مُبَارَكَةٌ مُعَذَّمَةٌ مُفَضَّلَةٌ Öyle bir gecedir ki, öyle mübarektir ve öyle şereflidir ki, öyle faziletlidir ki, hani değeri ve kadri kelimelerle anlatmakla bilinmez. قَالَ اللّٰهُ Teala Allah bu e, gece için dedi ki, لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kıyle denildi ki ma'nahu amelu fiha hayrun min ameli fi elfi şehrin leyse fiha leyletul kadri. Manası hakkında bir bazılar dediler ki o gecede yapılan ibadet bin ayda yapılan ibadete ecir olarak denktir. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه kim Kadir gecesini iman ederek ve ecrini sadece Allah'tan bekleyerek riyadan uzak bir şekilde geçirirse Allah onun geçmiş bütün günahlarını bağışlar. Bu hadis Bukhari ve Müslim hadisidir. Vakil denildi ki innema summiyet leyletel kadri li'ennehu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilka seneti min hayrin ve musibetin. O gecede o seneye ait bütün hayır ve musibetler o gece takdir edildiği için bu gece Kadir gecesi dendi. وَرِزْقٍ وَبَرَكَةٍ O gece rızıklar ve bereket yazılır. يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ İbn Abbas radıyallahu anhuma قال الله Teala fiha yufraku kullu emrin hakim. O Kadir suresinde ayette Allah diyor ki o gün hakim her işi ne yapar? Ayırır. Yani her iş o gecede yapılır. وَسَمَّاهَا mübareke Allah onu mübarek gün olarak isimlendirdi diyor İbn Abbas. Fekale Teala inna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna kunna munzirin. Biz onu mübarek bir gecede indirdik diyor başka bir ayette. Şüphesiz biz uyaranlarız diyor ayette. وَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ Bu ayette ifade edilen Kadir gecesidir diyor. Gene Allah ayette diyor ki اِنَّا اَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ suresinde e, Kadir gecesini ifade ettikten sonra e, başka bir ayette de diyor ki şehr Ramazan اَلَّذ۪ي اُنْزِلَ فِيهِ Kur'an. Ramazan ayı ki o ayda Kur'an indirilmiştir. Dolayısıyla Kadir gecesinde o mübarek gecede bu Kur'an indirildiği için Kadir gecesi de Ramazan ayının içerisindedir. Yurva anne Cibril'e nezele bihi min beytil izzeti ile semai dünya fi leyletil kadri. Kadir gecesi Cibril Kabe'ye iner diyor. İzzet evine iner diyor. Gök semasından. ثُمَّ nezele bihi alen nebi salsam nucumen fi 23 sene. Sonra diyor peygambere yıldızlar inmiştir diyor. Nucumen fi 23 sene. 23 ee, senede indiği kadar yıldız peygamberin üzerine o gecede inmiştir. Kurtubi tefsirinde nakletmiş bunu. وَهِيَ بَاقِيَةٌ lem turfa. Kalıcı ve bir daha kalkmayacak bu kadar yıldız o gecede yeryüzü semasına inmiştir diyor. لِمَا رَوَى أَبُو ذَرْ قَالْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ رُفَّةً مَعَ الْاَنْبِيَا اَوْ هِيَ بَاقِيَةٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Diyor ki Kadir gecesi peygamberlerle beraber kaldırılmış mıdır yoksa kıyamete kadar devam eder mi diye sordum diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Dedi ki bakiyetun ila yevmil kıyamet. Kıyamet gününe kadar Kadir gecesi vardır. Yani biz Kadir gecesini Ramazan ayında aramakla mükellefiz kardeşler. Evet. Diyor ki kultu dedim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fi Ramazan ev fi gayrihi. Kadir gecesi Ramazan'da mı dışında mıdır? Fekale fi Ramazan dedi ki Ramazan'dadır. Fekultu fil aşeril evveli ev'l-thani ev'l-ahir ah- İlk 10 günde mi, sonraki 10 günde mi yoksa son 10 günde mi diye sorunca diyor فَقَالَ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ Son 10 günün içerisindedir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. وَاَكْثَرُ اَهْلِ الْعَلْمِ عَلَى اَنَّهَا فِي رَمَضَانِ İlim ehli ekserisinin görüşü Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğudur. وَكَانْ İbn Mesud yakul İbn Mesud dedi ki men yuqimal havle yusibha. Kim bütün sene ibadetle geçirir, kıyamla geçirirse o diyor bu gece isabet eder Yushiru ila enneha fis seneti kulliha. İbn Mesud Kadir gecesinin senenin bütün aylarında bir gün olabileceğini ifade etmiş. O muhalefet etmiş cumhur ulemaya. Ve fi kitabillahi teala ma yubeyyinu enneha fi Ramazan. Ama Allah'ın kitabındaki ayetten anlaşılıyor ki Ramazan ayında bu beyan, olduğu beyan edilmiş. لِأَنَّ اللّٰهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Allah Kadir suresinde Kur'an'ı Kadir gecesi indirdiğini söyledi. Ramazan ayını da anlatırken ayette o Ramazan ayındaki Kur'an indi dedi. Demek ki Kadir gecesi Ramazan ayının içerisinde. فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانِ لِأَلَّا يَتَنَاقَدَ الْخَبَرَ Ta ki haberler birbiriyle çelişmemiş olur bu şekilde. وَلِأَنَّ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem ذَكَرَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ فِي حَدِيثِ اَبِي ذَرْ Ebu Zer hadisinde de Resulullah aleyhissalatü vesselam zaten Kadir gecesinde olduğunu söylemişti. Diyor ki iltem, iltemisuha fil aşril evahiri fi kulli vitrin muttefakun aleyh. Bukhari Müslim hadisi son 10 günde tek günlerde arayın diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Son 10 günlerde tek günlerde. وقال Ubey ibn Ka'b Vallahi laqad alime İbn Mesud enneha fi Ramazan. Ubey ibn Ka'b diyor ki vallahi İbn Mesud biliyordu ki o gece e, Ramazan ayındadır ama onun sözü yanlış anlaşıldı diyor. وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُخْبِرَكُمْ فَتَتْكِلُوا ama diyor size haber vermedi ki İbn Mesud Ramazan ayında olduğunu bütün sene ibadetle meşgul olun diye. Yoksa İbn Mesud biliyordu Ramazan ayında olduğunu diyor. Ubey İbn Kâb da böyle bir izahta bulunmuş. Ve iza sabata hada fe innehu yustahabbu talabuha fi cemi' leyali Ramazan. Öyleyse diyor Ramazan ayının bütün gecelerinde Kadir gecesini aramak matlup olan, talep edilen şeydir diyor. Ve fil aşril evahir akedun. Ama son 10 günde kesinlikle aranması lazım. وَفِي لَيَالِ الْوَتْرِ مِنْهُ آكِدٌ o, o son 10 gün içerisinde de tek geceler 21, 23, 25, 27 ve 29. gece özellikle o gecelerde Kadir gecesini aramak gerekir. Ve kâle Ahmet hiye fil aşril evâhiri. Ahmet dedi ki Kadir gecesi son 10 gündedir. Ve fi vitrin minel leyali. Gecelerden de tek gecelerden bir tanesindedir. La yuhdiu inşaallah. O geceleri ifa eden inşallah hata etmez. Keza yani an nebi sasam kal. Peygamber dedi ki utlubuha fil aşril evahiri fi thelâthin bakîne ev seb'in bakîne ev tis'in bakîne. Dedi ki Peygamber sasam son 10 günde arayın, 23'ünde arayın, 27'de ve 29'uncunda arayın dedi. Geri kalan 23, 27 ve 29'da Allah Resulü arayın demiş. Bu hadis de aleyhisselatü vesselam'dan rivayet eden bu hadis Musannif İbni Ebu Şeybe'de mevcut. Gene vara ve Salim an ebihi Salim babasından rivayet etmiş. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ara rüyakum kad tavata tavata kad tavataat ala enneha fil aşril evahiri. Ben diyor rüyamda gördüm ki bu gecenin sonun gündedir. Feltemisuha fil aşril evahiri. Sonun günde diyor bu geceyi arayın. Fil vitri minha. O on günde de tek gecelerde arayın diyor. Bu hadis de Bukhar ve Müslim hadisidir. Yani bugün müşrik toplumun yaptığı gibi haydi Ramazan'ın e, tıpkı e, Hristiyanların her hafta pazar günü günah çıkarmaya gittiği gibi haydi Ramazan'ın 27. gecesi bir gidelim camide namaz kılalım. Hatta bir de gece namazı kılarsak artık muttakiler sınıfındanız zaten. Ee, öyle bir Kadir Gecesi arama metodu asrımızın tembel e, insanların işidir. Görüyorsunuz sizde trafik Allah bullak İstanbul'da. Niye Allah bullak? Aman Sultanahmet'te şey var, panayır var, gezmeye gidelim. Aman Eyüp Sultan'da panayır var, gezmeye gidelim. Aman falan yerde bir panayır var, gezmeye gidelim. Her yerde panayır var. Yani Ramazan ibadet ayı değil, eğlence ayı. Ve Ramazan'da işlemedikleri, Ramazan dışında işlemedikleri kadar günahı Ramazan'da işliyorlar. Niye? Buralara gidiyorlar, müzik var. Kadın erkek hepsi birbirine karışıyor. Ramazan'ın dışında bu kadar haramı bir araya toplayamazlar Emredildiğini değil, emredilmediğini yapan bir toplulukla karşı karşıyayız. Allah bizi bundan arasından amin ve salim olarak çıkarsın. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشهر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor son 10 güne girdiği zaman kendisi gece namaza kalkardı ve ailesini de kaldırırdı diyor. Ehlini de kaldırırdı aleyhissalatü vesselam. Bu hadis de müttefekun aleyhtir. Galet gene Ayşe dedi ki وَكَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْآشِرِ الْاَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 gecesinde ibadette çalışkan olduğu zaman başka hiçbir vakitte çalışkan değildi. وَقَالَ Ali radıyallahu anhu اِنَّ النَّبِيَ sallallahu aleyhi ve sellem كَانَ يُوقِذُ أَهْلَهُ فِي الْآشِرِ الْاَوَاخِرِ Peygamber ehlini sonun günde uyandırırdı. وَقَالَتْ Ayşe كَانَ رَسُولَ sallallahu aleyhi ve sellem يُجَاوِرُ فِي الْآشِرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ Ramazan Ramazan'ın son 10 gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık ibadetleri arttırırdı. Haddinden fazla yapardı yani. Demek ki sadece bizim Ramazan'ın son 10 gününde ibadet etmemiz değil, ehlimizi de buna teşvik etmemiz gerekir. Yani her Müslümanın kendi ehline bu konuda çok ciddi bir nasihat etmesi gerekir. Ve kullu hadihi hadisun sahiha. Bu hadislerin hepsi sahihtir diyor. Faslun bir bab açmış gene İbn Kudam el-Hanbeli. وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِي اَرْجَ هَذِهِ اللَّيَالِ İlim ehli ihtilaf etmişler bu gecelerde. فَقَالَ Ubey ibn Kâb ve Abdullah ibn Abbas hiye leyletun seb'a ve işrin. Ubey ibn Kâb ile Abdullah ibn Abbas demiş ki 27. gecedir. وَقَالَ İbn Hubeyş قُلْتُ لِيَبِ Ubey ibn Kâb Ubey ibn Kâb'e dedim ki اَمَّا عَلِمْتَ اَبَا الْمُنْذِرِ اَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ وَاِشْرِينَ Biliyorsun ki işte o Ebul Munzir diyor ki 27. gecedir. قَالَ بَلَا اَخْبَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ سَلَمْ اَنَّهَا لَيْلَةٌ صَبِيحَتُهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاءٌ فَعَادَتْنَا وَحَفِظْنَا والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة سبع سبعين و سبعة وعشرين ولكنه كره أن يخبركم فتت فتتكلوا قال الترمذي هذا حديث حديث حسن صحيح Tirmizi rivayet etmiş hadisi. Vallahi diyor peygamber bize haber verdi ki o gecenin sabahında güneş güzellikle doğar. Farklılıkla doğar. Gecede zaten havada birazdan alametler kısmı gelecek. Havada rahmet sezilir. Biz diyor saydık adedini ve ezberledik ki o 27. gecedir. İbni Mesud da biliyordu Ramazan ayında 27. geceydi ama size bütün sene içerisinde arayın diyerek ibadette tembel olmayıp çok ciddi bir şekilde çalışmanız için böyle söyledi diyor. Ube İbni Kâb. Tabi farklı farklı rivayet var başka sahabelerden. وَرَوَى أَبُو ذَرْ فِي حَدِيثِ فِيهِ طُولْ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لم يكن في رمضان حتى بقي سبع فقام بهم حتى مضى نحو من ثلث الليل. Peygamber diyor 7. gecesinde aleyhissalatü vesselam kalktı gecenin üçte birinde. ثُمَّ قَامَ بِهِمْ فِي لَيْلَةِ خَمْسِ وَاِشْرِينَ 25. gecede kalktı. Hatta مَضَى نَحْوُ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ Gecenin yarısında kalktı. Hatta كَانَتْ لَيْلَةُ سَبَعَ وَاِشْرِينَ 27. gecede gene kalkmış. فَجَمَعَ نِسَاءَهُ وَأَهْلَهُ Bütün kadınlarını topladı, ehlini topladı. وَاجْتَمَعَ النَّاسُ 27. gece insanları da topladı. فَقَالَ فَقَامَ بِهِمْ حَتَّى خَشِينَا اَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ Bizi diyor o gece öyle bir ibadete soktu ki dedik ki bu gece felaha ereceğiz yani. Yani bu gece kurtulacağız herhalde cehennemden. Hani o kadar peygamber ibadet ettirmiş 27. gece aleyhissalatü vesselam. Yani sahura, sahura kadar devam etmiş ibadete, bırakmamış. Gece başlar başlamaz ibadete başlamış, ta sahur vaktine kadar devam etmiş. Müttefakun aleyh, hadis Bukhari ve Müslim'de. وَحُكِيَ عَنْ İbn Abbas اَنَّهُ قَالَ سُورَةُ الْقَدْرِ ثَلَاثُونَ kelimeten. İbn Abbas'tan rivayet edilmiş diyor ki Kadir suresi 30 kelimedir. Es-sabi'atu vel işrune minha 27. kelimesi ise hiyedir. Yani Kadir gecesine döner. Hiye zamiri. Yani dolayısıyla 27. gecedir diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Varaba Abu Davud bi isnadi han Muaviye an Nebi sallallahu fi leyletil kadri kale leyletü sema ve işrin. Gene Muaviye'den rivayet edilmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi Kadir gecesi için demiş ki o 27. gecedir diye. Yani 27. geceye ait olmasıyla alakalı gerçekten e, çok da, çok çok fazla rivayetler vardır ama bu Müslümanı tembelliğe etmemelidir. 27. gecenin haricinde de 21, 23, 25 ve 27 ve 29'a kadar her gecede bu ibadeti e, şey yapması gerekir, ifa etmesi gerekir. Evet. وَرَوَى أَبُو ذَرْ قَالَ سُمْنَا مَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى شَهْرَ رَمَضَانِ فَلَمْ يَكُمْ بِنَا حَتَّى كَانَتْ لَيْلَةُ سَبْعَ بَقِيَتْ فَقَامَ بِنَا نَحْوَ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَكُمْ لَيْلَةَ السِّتِّ ستة فلما كانت ليلة خمس قام بنا النبي صلى الله عليه وسلم نحو من نصف الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة Peygamber sallallahu gene başka bir rivayet Ebu Zer'den geliyor gene aynı e, aynı yoldan gelmiş. Resul Aleyhisselatü Vesselam 27. gece insanları o kadar namaz kıldırmış ki imamla beraber yani bütün gece onlara namaz e, kılmışlar gibi ecir yazılacağından bahsetmiş. Sonunda da az önceki hadiste geçtiği gibi sahabe diyor ki zannettik ki o gün bizler e, kadınlarımız, çocuklarımız ve bizler kurtuluşa ereceğiz zannettik diyorlar. O yüzden 27. gece olması ihtimali çok çok yüksektir. Son bir fasıl var. Burada kitab-ı siyam bitecek Mughni'den inşallah. Yani oruçla alakalı ahkam bitecek. Sonra itikaf babına gelecek son 10 gün. Oraya başlayacağız. Zaten biliyorsunuz e, bugün salı, pazartesi. Salı 19. E, gün oluyor. 19. gece oluyor. İtikaf başlıyor. Tam itikafın başlamasıyla beraber biz de inşallah kitabul itikafa başlayacağız. İtikafta neler meşrudur, neler meşru değildir, neler itikafı bozar, neler bozmaz. Hem Allah bize kolaylaştırırsa burada itikafa kalacağız. Hem de amel ederekten itikafın ahkamını talep edeceğiz inşallah. O Kadir Gecesi ile alakalı son bir fasıl yapmış ve bölümü bitirmiş. Kitap, e, oruç kitabını bitirmiş. Diyor ki faslun fe emme alametuha. Nedir peki o Kadir Gecesi'nin alametleri? Tabi bunlar hep e, alimlerin sözlerine dayalı şeylerdir. Yani çok kuvvetli naslar yok alametin ne olduğuna dair. Ortada çok sarih deliller yok. فالمشهور فيها ما ذكر أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من صبيحتها بيضاء لا شعاع لها o Kadir gecesinin sabahında güneş öyle bir doğar ki hiç o kadar aydınlık değildir yani. Kadir gecesinin hangi gün olduğunun en açık delili, en açık alameti Ubey ibn Kâb hadisindeki bu ifadedir. Ve fi ba'dil ahadis beyda'a misle tasdi ve ruvi anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem enneha leyletun belcetun semhatun la harratun Öyle bir gece ki ne çok soğuk ne çok sıcak. Tatlu şemsu sabihataha la şualaha. Öyle bir doğmuş ki o gecenin sabahında güneş hiç güneşin o kadar parlak görüldüğü daha önce olmamış gibi bütün sene boyunca. Bunlar Kadir Gecesi'ne ait alametlerdir. Tabi alimler kendi görüşlerini koymuşlar ortaya. Demişler işte o gece rahmet gecesi olduğu için e, hava çok açık olur, çok temiz olur. Sonra e, köpekler biliyorsunuz şeytanlardır. Hadiste öyle söylüyor. Siyah köpek şeytandır. E, o gece rahmet indiği için şeytanlar kaçışırlar. O yüzden köpeklerin çok fazla havladığını duyamazsınız o gece. Çok bir müthiş bir sessizlik vardır etrafta ama bunlar hep dediğimiz gibi alim kavlidir, alim görüşüdür. Bunlar hüccet değildir. Dolayısıyla inşallah e, biz öbür açık olan delillerde beyan edilen alametlere bakacağız. Son bir şey وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْتَهِدَ ف۪يهَا فِي الدُّعَى Bu gecede duada çok çalışkan olmak lazım. Ayşe'den gelen hadiste diyor ki Ya Resulallah in vafaktuha bima ad'u O gece ulaşırsam ne diye dua edeyim? Kul ya Aişe de ki Allahümme inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu anni Allah'ım sen affedensin, Affetmeyi seversin, beni affet. Allahumme inneke tuhibbul affe fa'fu anni. Allahumme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Bu dua Tirmizi'de rivayet edilmiş. Kadir gecesine ulaşan bir kişinin bu duayı o gece bol bol yapması gerekir. Allah bizi o geceye ulaştırsın. O gecenin hakkını ifa eden salihlerden kılsın. O gece bağışlanıp cennete giren cehennemden azad olan kullarının zümresine Allah bizi de yazsın inşallah. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك